Արցախի գեղարվեստական պատկերը Սիլվա Կապուտիկյանի պոեզիայում։ Բարեկամներ թեմայի շուրջ տաղավարում զրույց կցավալի բանասիրական գիտությունների թեկնածու դոցենտ Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի դասախոս Կարեն Խանյանը։ Լսիր որդիս պատգան որպես բանաստեղծությամբ արդեն իսկ Կապուտիկյանը քաջացանոթ ու սիրելի է շատերին։ Կապուտիկյանի որ գործն էլ ընթերցելու լինենք, նրա խոսքն ընկալելու ենք իբրև գեղարվեստական խորախորուրդ պատկեր, որն ընդունում է բազմաշերտ ու բազմաբովանդակ ցալքեր, որոնք յուրովի բացելու, յուրովի վայելելու, յուրովի տարապելու, սթափվելու, խաղաղվելու, երազելու հնարավորություն են ընձեռում։ Կանացի նուրբ հոգու տագնապը, ընդվզումը, պայքարը միայն սիրո ելևեջներով չեն պայմանավորված։ Այնտեղ սերը նախ հայրենիքին է պարուրվում։ Սիրո դրվագները հայրենակիցների հոգուտ վայտանքներով ու չնվազող զգացումներով են ամբողջանում։ Հայրենիքոտ մարդը գեղարվեստական պատկերի գագաթնակետն է բարձրանում իր խոհերով, կեցվածքով, կարոտով, վրեժի ցասմամբ մեկտեղվում բնության հետ ի վերուստ կերտված մարդ, բնություն, հայրենիք անախճատելի պատկերը նոր իմաստ է ստանում, ջարդում կաղապարներ, նոր ընդգրկումներում իրեն զգում մեղք ու մերկ, պարտված ու պարտակված, բայց հավերժ սիրելի ու սրբազան։ Կապուտիկյանը միայն բարով տողով չէր ներկահայ իրականության մեջ, նա ժողովրդի մեջ էր, ժողովրդի հետ, նա այնտեղ էր, որտեղ հայն էր, հայի հետ ժամանակի ակունքներից է եկել բանաստեղծուհին, դարերի լեռնապարերի վրայով, պահպանելով իրազգ ու տոհմի սրբությունները, որպես վստահված եւ սերնդեսերունդ փոխանցված մասունք, նա իրենով այն հաղորդել հասցրել է մեր օրեր։ Բանասիրական գիտությունների տեխնացու դոցենտ Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի դասախոս Կարեն Խանյանը բանաստեղծուհու մասին խոսքն օրինաչափորեն հերուներից է սկսում, Գեղագետի ստեղծագործությունները համեմելով ազատագրական պայքարի սրտակեղեկ մորմոքուն պատկերներ բաներով։ Հայ ժողովրդի անցած հազարամյակների պատմությունը եղել է ազգային ազատագրական անզիջում պայքար։ Վարդանանց եւ Մանանք Եսայի Աբունուսեի մղած ճակատագրական պատերազմների Սարտարապետի փրկարար ճակատամարտի շարունակությունը հայ ժողովրդի ազգային ազատագրական գոյամարտն է, որը սկիզբ առավ 88 թվականի փետրվարից եւ շարունակվում է առ այսօր։ Ինչպես միշտ այս անգամ եւս հայ գրականությունը զինվորագրեց ժողովրդի ըմբոստ Գոյամարտին։ Չկա մի հայ բանաստեղծ, որը ճարտականքեր 20-րդ դարի այդ անզիջում եւ պատվաբեր պատերազմին։ Աշխարհասփյուր հայ ժողովրդի հարյուրավոր քաջորդիներ իրենց գլուխը դրին Արցախյան ազատագրական պատերազմի զոհասեղանին, գիտակցելով, որ այսօր հայության հայրենի սահմաններն սկսվում են Արցախից, ընդգրկում հայոց աշխարհը։ Այդ ճակատագրական տարիներին իրենց քնարական շարքերով, պոեմներով, բալադներով հանդես եկան գրեթե բոլոր հայ բանաստեղծները, որոնց առաջին շարքում քայլում էր նաև Սիլվա Կապուտիկյանը։ Նշենք, որ տաղանդավոր բանաստեղծուհին տարբեր տարիքներով եղել է Արցախում եւ ստեղծել նրա գեղարվեստական պատկերը։ Ղարաբաղն ու Նախիջևանն իմ կյանքի մեջ մտան Ավետիք Իսահակյանի զրույցներից։ Մինչ մենք պիոներական փողկապի օղակից նոր դուրս եկած եւ նույն կարգի ուրիշ օղակներով մտքներս կապկպած, դեռ 16-17 տարեկան պատանիներս տենչում էինք Վարպետից լսել Փարիզի ու Վենետիկի մասին, Թումանյանի ու Չարենցի մասին, Վարպետն իր պատմելիքն ու խոսելիքն ուներ, եւ այդ խոսքերն անին էր Ղարսը, Վաննու, Մանավանդ, Ղարաբաղն ու Նախիջևանը։ Արցախն իբրև հայտնություն Իսահակյանից փոխանցվեց բանաստեղծուհուն եւ նա 1959 թվականին եկավ Արցախ տեղի գրական ընտանիքի հրավերով։ Հայտնի է նրա հայցելությունը Արցախ 1960-ական թվականներին։ Նա մեկ ամսից ավելի հյուրընկալվել է հանրահայտ ճարտար գյուղում, որի ղեկավարը եղել է Սուրեն Ադամյանը։ Հականավոր բանաստեղծուին մամուլում հանդես է եկել գեղարվեստական ակնարկների շարքով, սակայն տեսնելով Ադրբեջանի կառավարող շրջանների ճնշումները հայոց պատմական Արցախի հանդեպ, նա բարձրացրել է ցասման իր խոսքը հայոց բարդին բանաստեղծությամբ։ Արցախի գեղարվեստական պատկերի ստեղծումը անընդմեջ ուզել է ականավոր բանաստեղծություն։ 60-ական թվականից սկսած Արցախցի համարյա բոլոր աշակերտները անգիր արտասանում էին Կապոտիկյանի աննախադեպ հյուսվածքը Ղարաբաղի բարբառը խորագրով։ Ժայրի նման է այս հին բարբարը, ժայրի պես կոշտ է, չղկված, ու ժայրի պես էլ կարծր է համար է, չի պոկի նրան ոչ մի հարված։ Շուրթերի վրա այնպես է բարը, ինչպես որ ժայրն է հողում խրված։ Սիլվա Կապուտիկյանը ամբողջ բանաստեղծուի է։ Նա չէր կարող թաքցնել ցասումը հայոց Արցախի նկատմամբ սովետական պետական ապարատի անարթարացի վերաբերմունքի առնչությամբ։ Բանաստեղծական իր կրակոտ տողերում նա խարազանել է անմարդկային ու անարդար այն լուծումը, որով 20-ական թվականների սկզբին Արցախը նվիրեցին ազերի թուրքերին։ Գրեթե մեկ ամիս Կապուտիկյանը վայելում էր հայրենիքի Արցախ հատվածը։ Մարտակերտի, Մարտունու, Հադրութի շրջաններում այցելում էր պատմամշակութային հուշարձաններ։ Նա Արցախում տեսավ Գանձասարը, Դադիվանքը, տեսածից գունդուկցիկ դարձավ սիրտը, բայց համբերեց, տոկած, համբերեց ու տեսավ ազգային վերազարթոնքը։ Նորից ցավ ապրեց, նորից մորմոքեց սիրտը, 1990-ականներին անկարող լինելով անցալ իր հրամանին Սեխմիրա տամդ դու ամենքի մոտ բացեբաց լալու իրավունք չունես եւ շրջանցելով իր իսկ տողերը դիմեց քաղաքագիրտ մարդկությանը բարձրացրեք ձեր մարդկային ձայնն ընդեմ անմարդկայնության, մեղսակցությունը եւ անբարո նայել թե ինչպես օրը ցերեկով ցինիկորեն անպատիժ սպանում են երեխաներին, ծերերին, կանանց եւ շարունակել խոսել մարդու իրավունքների մասին, դեմոկրատիայի, ազատության, մարդասիրության մասին եւ հերթական այցին Արցախ 1992 թվականին գրեց Գանձասար վանքի մորմոքը բանաստեղծությունը, որն առաջարկում ենք լսել Ծովինար Բարխուդարյանի ընթերցմամբ։ Արյունով են փակվել դաշտեր, ձորեր, լեռներ, կալանվել է ամեն ճամփա ու դուր։ Որդիկ, իմ քաջ որդիկ, դուք մինչև երբ մեռնեք։ Մեղք են ձեր մայրերը։ Ախ, մեղք եք դուք։ Նախնիները ձեր հաղթ քարերն առած ուսին, բերին այս լեռն ի վեր վանք երկնացին, եւ 700 տարի աղոթեցին լույսին, ինչ խավարներ անverջ վխտում 4 դին։ Ես 700 տարի չարերի դեմ կանգնել, բայց չեմ տեսել այսքան սադրանք ու սուտ։ Առավել է հիմա ոսոխնեն գուներ։ Առավել է հիմա աշխարը մութ։ Երբ խաչապաշտն անգամ ձեր կրծքերի խաչին պիղծ նշան է բռնում, բացում կրակ, հել որ աստծուն հղեմ ճիճն իմ հողանջի։ Էլ ինչ աղոթք կարդամ ես ձեզ վրա։ Գամ համրացած թեքվեմ շիրիմներին ձեր թանկ իմ քար կտրած շուրթով ձեզ համբուրեմ։ Վերջին խունկս ծխեմ ձեզ, հոգիներ արդար, ու մորմոքիս վերջին խոսքը բերեմ։ Մեղա, քնած ворթիկ, մեղա, մայրեր անքուն, մեղա, որբեր հարսներին բնավեր։ Դուք ամեն ինչ արիք, որ ինձ պահեք կանգուն։ Իսկ ես չկարեցա ես ձեզ պահել։ Բանաստեղծությունը թվում է թե 3 է գրվել եւ ահազանգ է գալի խողմերի դեմ։ Կին ստեղծագործողն իր կանխազգացությամբ նոր գույներ է բերում պոեզիա, ընթերցողին համակում բոլորովին նոր զգացումներով։ Կյանքի, սիրո, ընտանիքի, ընկերոջ, հայրենիքի համար պայքարը կնոջ խոհերում եւ իրականության սարսափներում չեն երկփեղկվում, Կինն ավելի պահանջկոտ է։ Նրա նուրբ ուսերն ու բաց ճակատը չեն կարող խոնարվել որևէ տեսակի ցնցումներից։ Կինն առաջ մղիչ ուժ է։ Նա հայրենիքի պաշտպանությունն ուսել է իր գրկանոց երեխայի պաշտպանությամբ եւ դաստիարակությամբ։ Նրա համար հայրենիքը հայկական բարձրավանդակն է։ Ինչպես Պարուշ Սևակի, Համոս Սահյանի, Գևորգ Քեմինի, Վահան Դավթյանի, այնպես էլ Սիլվա Կապոտիկյանի մտածողությունն ունի իր կոնկրետ առանձնահատկությունները։ Այդ ականավոր բանաստեղծների եւ տեսադաշտում եւ մտապատկերներում Հայաստան հասկացությունը լայն ընդգրկումներ ունի, որի սահմաններն սկսվում են արևմտյան Հայաստանից, հասնում Արցախ, մռովի Լեռնալանջերին եւ փառվում Մայր Հայաստանին։ Այս առումով եւս Կապոտիկյանը առանձնանում է ստեղծագործական իր խոհականությամբ ու կարոտալից զգացումներով։ Կապոտիկյանի պոեզիան բազմերանգ է այնպես, ինչպես աշխարհասփյուր հայության կարոտը մայր Հայաստանի հանդեպ։ Այստեղ կարևորվում է կարոտի զգացումը։ Ընթերցողը Երևանցի է թե Գյումրեցի, Ջավախքեցի թե Արցախցի, երկրորդական հարց է, քանզի Կապուտիկյանի նուրբ սրտի դրթիլները մեր ժողովրդի նվիրյալ դստեր սրտի զարկերն են։ Արցախյան պատերազմի հենց առաջին օրերից Կապուտիկյանը ոչ միայն իրեն դրսևորեց որպես ազատագրական պայքարը փառաբանող երկիչ, այլև գտնվեց ազգային արժանապատվության համար մարտնչող զինվորյալների շարքում։ Մերթ Արցախում, մերթ Երասխավանում, ուղակի այն դիրքերում, որտեղ հայ ժողովրդի արյունասիր զավակներն էին մարտնչում ազերի թուրքերի բազմականակ ճիվախների դեմ։ Նա ոչ միայն մարտնչում էր դահիճների դեմ, այլև պատասխանում էր անմիջապես իր սուր գրչի ուժգնությամբ։ Դերևս 92 թվականին, երբ բորբոքված էր ազատագրական պայքարը, նա այցելեց պատմական Խաչեն գավառի Գանձասար վանք ու գրեց Գանձասար վանքի մորմոքը բանաստեղծությունը։ Հայ ժողովրդի տաղանդավոր դուստրն իրեն համարեց Արցախ աշխարհի զինվորյալ ու քաջալերեց մարտնչող զինվորյալներին հետևյալ կրակոտ տողերով. Ժամն է հայեր, կանգնեք սատար մեր Արցախին, գերյալ մեր զավակին։ Ադրբեջանի կողմից Արցախում տեղի ունեցող պատերազմը Կապոտիկյանը համարեց աշխարհասփյուր հայության դեմ ուղղված ահաբեկչություն։ Նա բարձրաձայնեց, որ այդ պատերազմը դեռևս սկիզբն է գալիք ազատագրական կռիվների։ Նա կոչ արեց հայությանը բռունցքվել, վերհիշելով Մեծն Չարենցի մարգարեական կոչը. «Օ հայ ժողովուրդ, քո միակ փրկությունը քո հավաքական ուժի մեջ է»։ Կապուտիկյանի կյանքն ու ստեղծագործական հարուստ ժառանգությունը հայ ժողովրդի անցած հերոսական ճանապարհի գեղարվեստական պատկերն է, որին անդրադառնալու են հայոց գալիք սերունդները։ Բանաստեղծուհու տողերը հաճախ են վերածվել երկի, որի հոգեբանական ներգործությունն ավելի զգայական ու զգացական են դարձնում հայ կատարողները։ Օֆելիա Համբարձումյանի կատարմամբ Նայրյան Դալարբարդին զգացումները թմերտ երկինք է հասցնում, մերտ սեղմում է կոկորտը, մշտամորմոք ու երկնարակ պահելով սերնար հայրենիք, սերնար ազատություն։ Մազում ես ու շո շարերում շուքարած ճամփի վրա մանկության տալար պարդի քո կանչեզ ընկու ավարտվեց բացվող ծրարներ հաղորդաշարի օրվա թողարկումը։ Տաղավարում հյուրընկալվել էր բանասիրական գիտությունների տեխնացու դոցենտ Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի դասախոս Կարեն Խանյանը, հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Ավետ Բադալյան։ Կհանդիպենք։ Քո парքի երկներ coco coming.